מה אתה חושב, יא ברקס? אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס. החיים שלך בזבל, יא ברקס. אתה מספר לי? צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, שישיר. אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין. אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקס. אז תשיר. רוצה לשמוע משל, יא ברקס? אבל יש שם מוסר השכל. אה, תסמוך על פסיכוזומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר השכל אחד או שניים. מה אה, פסיכוזומטי? מעשה זה היה, כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול. עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. Mm. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור. מה עשה חמור? הלך לישון. נו, ואיך קם בבוקר? קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור. <laughs> אה, אה, אה. אתה הבנת את המוסר השכל, יא פרגיס. החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור. מספיק רצה הבן אדם, ולא חשוב מה גילו, להיות תמיד מה שהוא לא. זקן רוצה להיות צעיר, ובנעוריו תמיד נזכר, וכל בחיים לא יהיה לוויתן. איי. יאסו מנדש. טיפס רוצה להיות חכם כדי טבק רוצה להיות נשוי, כי בלי עיסה חייב הפקר, והנשוי לשם שינוי היה רוצה להתפרפר. כן, החיים זה דבר נורא עדין, תשאלו כל ילד קטן, מי שמראש נולד להיות סרדין, ובחיים לא יהיה לוויתן. la la la la. palhaço, telemaco. Opa! נמוך רוצה להיות ענק, גבוה בשלושה ראשים, חלש רוצה להיות חזק, ולא לסמוך על חלשים. כן, זה טבעו של האדם. מן הקצה עד הקצה, מה שתיתנו לו לעולם, הוא מעצמו לא מרוצה. כן, החיים זה דבר נורא עדין, תשאלו כל ילד קטן, מי שמראש נולד להיות סרדין, הוא בחיים לא יהיה לוויתן. σαν το Απατέτα, σαπατέτα Σοκρατές αποκαλύψαν σαν αρισάν Λύζει στρατά σύνωση της Ερκολές σ' σαν δίλο κουρσού Λα λα λα λαϊ λα λα λαϊ λα λα λα λαϊ Λαϊ λα λαϊ λαϊ λα λα λα λαϊ Μίσε με ρος νολάτ להיות צרדין ובחיים לא יהיה לוויתן